Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Oyoq va paypoqqa masih qilish masalasi. 242-savol. Oyoqqa yoki paypoqqa masih qilish degan nima? Javob oyoqqa va paypoqqa masih qilish tahorat olganda putlarni yuvishning o'rniga tahorat bilan kiyilgan oyoq kiyimlardan o'tuk piyma masa to'pli o'shiqni yepib turadigan petinka qelnaraq paypoq qatorliqlarning ustini o'llangan qo'l bilan silash deganlikdir ikki yuz qirq uchinchi savol oyoqqa yoki paypoqqa masih qilishning sharti nima javob oyoqqa yoki paypoqqa masih qilishning sharti tuvandikicha birinchi oyoqning o'shiqni yepib turadigan paypoqning qiyinroq bo'lishi ikkinchi paypoqqa masih qilish payg'ambar alayhissalomning ishonchlik hadislari bilan sabit bo'lgan va payg'ambar alayhissalomdan boshlab sahobalar tobiinlar va mujtahid ulamolar qilgan bir ish Muğra ibn shoba rəziyallahu anhudan rivayet qılındı ki, Peyğəmbər əleyhissalam oyoqqa ayaqqa, qaydı paypaqqa məsih imom İmam Əhməd Tirmizi, İbn Macə, İbn Hibyan, Beyhəqqi, ibn huzayma va ibn shayba qatorli hadisshunoslar hadis to'plamlarida rivoyat qilgan sahiy hadis paypoqqa masih qilishning joizligi o'n uch sahobidan rivoyat qilinib kelingan va o'n beshga yaqin fiqshunos olim joiz sanagan kuchli masaladir hanafiy mazibida tan ko'rinmaydigan darajadagi qilin paypoqqa masih qilishga bo'ladi degan qarash bo'yicha fatvo beriladi bu imom abu yusuf va muhammadning qarshi bo'lib imom abu hanifa chamlik yoki xurum paypoq bo'lmasa joiz bo'lmaydi degan bo'lsimi oxirgi oyatida kasal bo'lib qolganda chamsi paypoqqa masih qilgan va yo'qlab kelganlarga burun man kishilarni to'sgan ishni qildim degan buning asosan olimlar imom abu hanifa ikki shogirdining rayiga qaytgan deb qaragan shofiy mazhabining peshvosi imom shofiy qatorliq bir qism olimlar paypoqqa masih qilishning joiz bo'lishi uchun uningda yo'l yurgili bo'ladigan darajada qiyin bo'lishini shart qilgan al majmui maliki mazhabining peshvosi imom malik paypoqqa masih qilishni joiz emas deb qaragan bo'lsimi xurum bilan chamlangan paypoq bir tarafdan o'tikka o'xshab qolganlikdan bu haqda uningdan ikki xil qarash rivoyat qilingan bir rivoyatda joiz bo'ladi degan bidayatul mujtahid hozirgi salafiy mazhabnikilar paypoq ismini olgan qandoqli bir paypoqqa masih qilishga bo'ladi deb qaramoqda bularga ko'ra paypoqlarga masih qilishda paypoqlar nipiz yoki qiylin deb ayrilmaydi demak paypoqqa masih qilishning joizligida ixtilof yo'q ixtilof faqat masih qilishga bo'ladigan paypoqning subutida bo'lmoqda ixtilofning asosli sababi Bu ixtilob asosan payg'ambarimiz va sahobalar masih qilgan paypoqning hozirgi davrimizdagi qaysi turlik paypoqqa to'g'ri keladiganligini belgilashdan ya'ni paypoqni o'tikka qiyos qilishga bo'lamdi yoki bo'lmamdi degan talash tortishdan kelib chiqqan bidayatul mujtahid qilin paypoqlarni masih qilishga bo'ladi deguvchilarning dalillari qilin paypoq qilib masih qilishga bo'ladi deguvchilarning dalillari tuvandikicha bir hadisda payg'ambar alayhissalom ikki paypoqqa masih qilgan deb kelgan bu hadis nasaidin boshqa besh hadis to'plamida rivoyat qilingan bu hadisni burunqilardan imom termiziy keyingilardan shayx albani qatorliq ba'zi hadisshunoslar sahih deb qaragan ammo imom ahmad ibn hanbal sufyan as savri abdurahmon ibn mahdi ali ibn al madini yahya ibn main imom muslim imom bayhaqqi imom abu davud va imom navaviy qatorliq katta hadisshunoslar bu hadisni ojiz deb baholgan imom navaviyga ko'ra bu hadisni sahih degan taqdirdami uningdiki paypoq so'zidan faqat chamlik yoki yo'l yurguli bo'ladigan qilin paypoq ko'zi tutiladi deyishga bo'ladi imom moliknimi mushundoq ma'no berganligi rivoyat qilingan al majmuo yana hazrati ali abdulloh ibn masud baro ibn ozib anas ibn molik abu umami qatorliq ko'plagan sahobalarning paypoqlarga masih qilganligi ma'lum hozirgi paypoqlarimizga kelsak sahobalarning zamonidagi paypoqlar hozirgi zamonimizdagi qelinaroq paypoqlarga to'g'ri keladi putlarning terisi ko'rinib turadigan yozliq nelon yoki nepiz yipak paypoqlarga to'g'ri kelmaydi shunga undoq paypoqlarga boshqa uzr bo'lmasa masih qilishga bo'lmaydi paypa qiyinroq bo'lib putni yuyishda qish kunlarida yoki safar ustida havoning yoki suvning sovuqligidan qiynalib qoladigan ahvol bo'lsa uningga masiqisi bo'ladi bo'lmasa normal sharoitda joiz bo'lmaydi chunki alloh taolo qur'oni karimdagi tahorat oyatida putinglarni o'shiqqicha yuyinglar deb buyurgan payg'ambar alayhissalomni tahorat ilishni o'rgatgan hadislarda putini o'shiqqicha yuyishni ko'rsatgan o'zi tahorat olgandimi putini yuvgan sahoba ikromlarmi normal sharoitda putini yo'g'an hatto safar ustida putini chala yo'g'anlarni payg'ambar alayhissalom ikki uch qatim orqasi yuyilmagan putlarga jahannam azobidan voy deb takrorlab ogohlantirgan imom buxoriy va muslim rivoyat yana putini yuvib taorat elib ko'rsatgandan keyin mundoq degan kimki bunodan ortiq yoki kam qilsa yaxshi qilmagan bo'ladi imom buxoriy va muslim rivoyat ahvol mundoq ekan yuvishning farzligi asli hukm masih qilish bo'lsa qiyinchilik tufaylidan berilgan ruxsatdir ruxsat degan qiyinlish ahvoliga qarta berilgan kengchilik shunga normal ahvolda bo'libmi yozning issiq kunlarida suv kangri yerlarda ruxsatga esilib ilishga bo'lmaydi havo issiq chog'larda boshqa uzrisi bo'lmasa putini yuymay paypaqa masih qilsa joiz bo'lmaydi chunki asldagi hukm yuyish unindan faqatli suvning sovuqligi yoki havoning sovuqligi deganda qiynag'uvchi sabablar tepilgandila uning badil bo'lgan masiyga yutkilamiz balki texi issiq kunlarda putini yuymay sesiq burab yurish boshqalarga ozor berganlik sabablik makruh bo'lishi kerak puti yoki paypiqi puraydigan birining xuddi xomsamsoq yoki xom piyoz yegan odamdeklar masjidga kirib namoz o'qishdan ma'ni qilinishi kerak har qanday paypoqqa masih qilishga bo'ladi deguvchilarning dalili tuvandikicha shayxul islom ibn taymiya mundoq degan paypoqqa masih qilish mutlaq joizdir payg'ambar alayhissalom oyoqqimi va paypoqqimi masih qilgan bu haqda hadis kelmagan taqdirdimi qiyos uning joizligini taqozo qiladi Paypaqning teridan tikilgan yoki raxtdan va yoki yungdan to'qilgan bo'lishining farqi yo'q allama yusuf al qardoviyning maqolasidan elindi saudiya arabistonining katta o'limolaridan muhammad ibn solih al husaymin oyoq kiyimlariga masih qilish haqida fatvo nomli asrida fiqshunoslarning oyoq kiyimiga masih qilish uchun uning o'shiqlarni yeb turadigan bo'lishi qiyin bo'lishi va yirtiq bo'lmasligi shart deganga o'xshagan so'zlarga radiya berib mundoq degan fiqshunoslar qo'ygan bu shartlarning qur'on yoki sunnatdan dalili yo'q sunnatni paypoqlarga masih qilishning joizligi shartsiz kelgan ekan bizmi uni shartsiz qabul qilamiz mutlaq kelgan shariat ahkomlarga shartlarni qo'yish uchun qur'on yoki sunnatdan dalil bo'lishi kerak ahvol bundoq ekan yirtiq paypoqlog'imi masih qilish joizdir bu mavzuda qaysi tarafning rayi bo'yicha ish ko'rish anglig'uvchilarning tanlashiga topshiriladi ammo man bu masalada har ikki tarafning rayiga hurmat qilish va ehtiyot yuzisidan paypoqning tan ko'rinmaydigan qiyinroq paypoqlardan bo'lishini shart deb yozdim ikkinchi oyoq yoki paypoq tahorat ilib bo'lgandan keyin kiyilgan bo'lishi uchinchi oyoq yoki paypoqning har qanday bir paskinliqdan pokiz bo'lishi to'rtinchi masih qilg'uvchining junub bo'lmasligi ya'ni g'usl qilishi farz bo'lib qolgan kishining masih qilishi joiz emas g'usl qilib oyoqi yoki paypiqini poklik ustiga kiygan bo'lsa ondan uningga masih qisi bo'ladi beshinchi masihning muddatiga rioya qilish masih qilish usuli 244 savol masihni qanday qilish kerak javob oyoq yoki paypoqqa masih qilishda qo'llarni o'l qilib o'ng qo'lning barmoqlari bilan o'ng putning so'l qo'lning barmoqlari bilan so'l putning uchilaridan boshlab putlarning ayrildigan beg'ishlarigacha bir qitim silinadi masihning muddati 245 savol masihning muddati qanchalik javob masihning muddati yo'lovchilar uchun 3 kech kunduz muqimlar uchun 1 kech kunduzdir Buningga binoan yo'lovchilar oyoqlarini tahorat ustiga kiygandan keyin shu tahorati buzilgan vaqtdan boshlab 3 kech kunduz 72 soat, muqimlar 1 kech kunduz 24 soat oyoqlarini yashmasdan ustiga mashi qildi. Masihni buzadigan omillar 246 savol. Masihni buzadigan omillar qaysilar? Javob. Masihni buzadigan omillar tuvandikicha. Birinchi tahoratni buzadigan omillar masihni buzadi. bu vaqtda taharat elib oyoqlarning ustiga qayta masih qilinadi ikkinchi putlarning birasi yoki ikkilisining oyoq yoki paypoqlardan butunlay chiqib ketishi yoki chiqirilishi uchinchi masih muddatining tugishi to'rtinchi oyoq yoki paypoqlarning ichida putlarning birasi yoki ikkilisi suv o'tib ketganlikdan hul bo'lib ketishi yuqorqi ikkinchi uchinchi to'rtinchi hollarda putlar tarat orqali yuyilgandan keyin oyoq yoki paypoq qayta kiyiladi Мәсігі мұнасуетлік ішла. 247-ci sual. Теңіқнің үстіге қандық мәсіғі қылыш керек? Жауап. Yara, sunuq və çeqiqlarının üstüge tengilgan tengiqlarını yeşib, onun astını yuyuş yoki ho'l qilish ziyonliq bo'lgan hollarda tengiqning ustini ho'llagan qo'l bilan bir qatim silash yuyishning o'rnida turadi. Oz deganda 3 barmoq bilan bir qatim silash shartdir. Tengiqlarning ustiga qilingan mashining muddati yo'qdir. Ya'ni tengilgan organ saqayganga qadar başlıq qılğan bir qıtımlıq məsi yetərlikdir. Теңақларға мәсih қылыш үшін оның тағаратлық болған алды теңалған болышы шарт емес. Шындақла теңақны алмаштырыш білен мұ, мәсихіні еңалаш лазым кетмейді. 248-ci sual. Özürlü kişiler qanda qilish kerak? Javob. To'xtamasdan burni qonaydigan yoki tarti to'xtamaydigan yoki ko'zidan yoki quloqidan seriq suv iqib turadigan kishilar o'zirli kishilar deyiladi. Bunday kishilarni bu özürlər ibadətdən çəkliyənməyidi. Bəlkə bu halətlərdə taharət elib namaz oxuyalaydı. Fəqat ola bir vaxt namaz üçün ağan taharət bilən yeni bir vaxt namazını oxuyanmaydı. Bəlkə hər bir vaxt namaz üçün ayrım taharət elişi lazım. Mundaq kişilərin özürləri davam qılıb asımı namazını oxub oğuçilik taharəti sunmaydı. Ayallığı xas halətlə və ulanın əhkamları. 249-cu sual ayollarga xos qancha holat bor javob ayollar o'zlariga xos uch holat bor bo'lib ular birinchi oila holati ayzidorlik holati ikkinchi tug'utlik holati nifoslik holati uchinchi o'zirlik holati mustahazilik holati ayollarning oylik holati ikki yuz elliginchi savol ayollarning oylik holati degan nima javob ayollarning oylik holati oylik odatning qinini ko'rish yeshidagi ayollarning kasallikdan emas balki normaldagi oylik odati bo'yicha bola yotqinlardan oylik qiynining kelishi demakdir 251 savol ayollarning oylik odatining muddati qanchalik javob ayollardagi oylik odat muddatining ezi 3 kun ko'pi 10 kun normal muddati 5 kun bilan 7 kun orasida bo'ladi ayollarning tug'utliq holati 252 savol ayollarning tug'utliq holati degani nima javob ayollarning tug'utliq holati tug'utdan keyin tug'utning qinidan poklang'ichilik bo'lgan mazgil demakdir 253 savol ayollarning tug'utliq holatining muddati qanchalik javob ayollarning tug'utliq holati tug'utning qinining tugishi bilan tamomlanadi qonning tugash muddatining ezi bir qancha minut ko'pi 40 kundir 40 kundan eshib ketgan o'zirlik holati hisoblanadi 254 savol ayollar odat ko'rgan yoki tug'utdan keyingi qaynidan poklanib bo'lmagan vaqtlarda qandoq ishlarni qilolmaydi javob oyliq odatning yoki tug'utning qaynidan poklanmagan muddat ichidagi ayollar uchun ma'ni qilingan ishlar tuvandikicha birinchi namoz o'qish ikkinchi ro'za tutish uchinchi qur'onni tutish va o'qish agar qopchig'i bilan tutsa bo'ladi to'rtinchi masjidga kirish beshinchi tilovat sajdasi qilish oltinchi e'tikob qilish yettinchi kabini tavob qilish sakkizinchisi jinsiy munosabat o'tkazish ayollar qonlardan poklangandan keyinla g'usl qilishi vojibdir ikki yuz ellik beshinchi savol ayollar yuqorqi holatlarda qilamagan ibodatlarni qanday qiladi javob ayollar yuqorqi holatlar sababli o'qiyolmagan namozlarning qazosini qilmaydi chunki namoz ulardan saqit bo'lgan bo'ladi ammo tutolmagan ramzon ro'zasining qazosini ramzondan boshqa vaqtlarda tutib ado qiladi ayollarning o'zirlik holati ikki yuz ellik oltinchi savol ayollarning o'zirlik holati degan nima javob ayollarning o'zirlik holati oylik odat ko'rish muddati ichidagi ayollarning uch kundan oz yoki o'n kundan ko'p tug'utliq muddati ichidagilardan qirq kundan ko'p qizlardan to'qqiz yoshga to'lishdan va odat ko'rish yeyishidan o'tib ketgan cho'ng ayollardan ularning bola yotqinlaridan qon kelishi ularning o'zdirlik holati deyiladi 257. yuz ellik yettinchi savol o'zdirlik holatidagi ayollar ibodatlarni qila olamdi javob o'zdirlik holatidagi ayollar ibodatlarni qila oladi hatto qon to'xtamay eqib tursimi har bir namoz uchun alayda taorat elib namoz o'qiydi namozning vaqti chiqishi bilan ularning taorati sungan bo'ladi ayollar o'zirlik holatlaridami jinsiy munosabatda bo'la oladi tahoratsiz va junub kishi uchun ma'ni qilingan ishlar ikki yuz ellik sakkizinchi savol tahoratsiz kishilar uchun ma'ni qilingan ishlar qaysilar javob tahoratsiz kishilar uchun ma'ni qilingan ishlar tuvandikilar birinchi namoz o'qish ikkinchi qur'onni tutish uchinchi kabini tavob qilish ikki yuz ellik to'qqizinchi savol junub kishi uchun ma'ni qilingan ishlar qaysilar Javob. Junub g'usl qilish farz bo'lib qolgan kishi uchun tahoratsiz kishilar uchun ma'ni qilingan yuqorqi 3 ish bilan birlikda tuvandagi ikki ish ma'ni qilinadi. 4. Qur'onni yodiga o'qish junub kishining bir oyatni yodqa yoki qarab o'qishi qat'iy ma'ni qilinadi. Ammo junubliq esida yo'q ixtiyorsiz Qur'on o'qib salsa gunoh bo'lmaydi. shundoqla junub kishining taom yeyish yoki biror ishni boshlash oldida bismillahi rohmanir rohim deyishi alloh taologa shukur ato qilishi niyati bilan alhamdulillahi robbil alamin deyishi qatnashga o'ltirganda zikr niyati bilan subhanallazi sahhara lana haza va ma kunna lahu muqrinin va inna ila rabbana la munqalibun ni o'qishi musibatda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyishi oyatel kursini fotiha va ixlos surlarini zikri maqsadi bilan o'qishi hanafiy va shofiy mazhabining ittifoqi bilan joizdir chunki imom muslim oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar alayhissalom hamma vaqtda alloh taologa zikr itoatda deb kelgan yuqorqi ahkomlar hayzdor va tug'utliq ayollarni o'z ichiga oladi beshinchi masjidga kirish va uningda e'tikob qilish Junub kishining qaysi bir sabab bilan bo'lsin masjidga kirishi va uningda o'ltirishi ma'ni qilinadi. G'usli va uningga munosabatli masalalar. 260-savol. G'usli degan nima? Javob: G'usli poklanish niyati bilan butun badanni pokiz yuvish orqali umumiy cho'ng tozalik qilish demakdir. G'usli qilishni kerak qiladigan ishlar. 261-savol. G'usli qilishni kerak qiladigan ishlar qaysilar? Javob: g'usl qilishni kerak qiladigan ishlar tuvandikicha birinchi jinsiy munosabat o'tkazish garchi isprmi chiqmagan taqdirdami har ayol har ikkisi uchun g'usl qilish farzdir ikkinchi qaysi bir sabab bilan spermining etilib chiqishi uchinchi uyquda qandoqli bir kayfiyat bilan bo'lsin spermining chiqishi to'rtinchi tug'ut yoki oylik odatning qonlarining to'xtashi beshinchi mastlikdan o'zsizlikdan asli kelgan kishining o'zida spermi jinsidan bir ho'lligi bayqishi g'uslining turlari 262 savol g'usli qancha turlik bo'ladi javob g'usli 3 turlik bo'lib biri farz bo'lgan g'usli yana biri sunnat bo'lgan g'usl uchinchisi mustahab bo'lgan g'uslidir 263 savol farz bo'lgan g'usli qaysi javob g'usli qilishni kerak qiladigan ishlardan birasi yuz bergandan keyin g'usli qilish farzdir 264 savol sunnat bo'lgan g'usli qaysilar javob Tövəndəki 4 iş üçün ғusl qilish sünnətdir. 1. Cümə namazına beriş üçün sünnət bolğan yuyunuşun vaxtı cümə günü ətdigəndən cümənin vaxtıgacha boladi. 2. Hit namazına beriş üçün. 3. Həcc yoki ömrəyə ihram bağlaş üçün. 4. Həcc qılğan kişinin Arafatda imkoniyyat bolsa, qoyaş kun petish tərəfə egilgəndən keyin ғusl qilish sünnətdir. 265-savol. Mustahab bolğan ғusl qaysılar? javob mustahab ta'kidsiz sunnat bo'lgan g'usli tuandikilar birinchi masjidi haramga kirish uchun g'usli qilish ikkinchi payg'ambar alayhissalomning masjidiga kirish uchun g'usli qilish uchinchi imkoniyat bo'lsa muzdalifadimi g'usli qilish to'rtinchi meyitni yuvgandan keyin g'usli qilish beshinchi qon oldirgandan keyin g'usli qilish oltinchi o'shidan ketib asliga kelgandan keyin g'usli qilish yettinchi saronliqdan o'ngshalgandan keyin g'usli qilish sakkizinchi mastlikdan yechilgandan keyin g'usl qilish to'qqizinchi sabiy qiz odat hayzi ko'rmasdan yoki sabiy o'g'il ehtilom bo'lmasdan o'n besh yoshga kirsa ularni balog'atga yetdi deb qaralganligi uchun ularning g'usl qilishi mustahabdir ammo qizlar odat ko'rgan o'g'illar ehtilom bo'lganda ularning g'usl qilish farzdir o'n birinchi kofir odam musulmon bo'lgandan keyin g'usl qilishi g'uslining farz yoki sunnatlari 266 savol g'uslning farzi qancha? Javob g'uslning farzi 3 bo'lib, ular birinchi eg'izga suv ilib to'liq chayqash, ikkinchi burniga suv ilib tozalash, uchinchi butun badanni pokiz yuyish. 267 savol g'uslning sunnatlari qaysilar? Javob G'uslining sunnatlari 7 bo'lib, ular birinchi g'usl qilishni niyat qilish, ikkinchi bismillahir rohmanir rohim deyish, uchinchi ikki qo'lini beg'ishigacha yuyish, to'rtinchi badanda isprimi yoki nijosat bo'lsa uni g'usldan avval yuvib tozalash beshinchi jinsiy a'zoni yuvish oltinchi namozga tahorat olgandek tahorat ilish yettinchi butun badanni oz deganda uch qatim yuvish g'usl qilishning qoida tartibi 268 yuz oltmish sakkizinchi savol g'usl qilishning qoida tartibi qandoq javob g'usli tuandagi tartib bo'yicha qilinadi birinchi avval g'usl qilishni niyat qilib bismillahi rohmanir rohim deymiz ikkinchi ikki qo'limizni pokiz yuvgandan keyin jinsiy a'zoni yuvimiz andin badanni spirmini qoldiqi yoki nijosatlar bo'lsa ularni tozalaymiz uchinchi andin xuddi namozga tahorat olgandek tahorat olamiz agar yuyingan yer suv toplashgan yer bo'lsa ikki putimizni yuvishni kechiktirib g'uslning oxirida chatga chiqib turib yuvimiz to'rtinchi Taharat ilib bo'lgandan keyin avval beshimizga, ondan o'ng va so'l mo'rillarimizga eng oz deganda 3 qitim suv quyib, har qitim suv qo'yganda badanning butun a'zolarini uvlab yuvamiz. Badanda yingining uchi chog'li quruq yer qolmasligi shart. Buning bilan g'uslini tamomlagan bo'lamiz. G'usl qilganda erlarning chochlarining ham yerlariga suni yetkazish shartdir. Ammo ayollarning o'ralgan chochlarining yeyish shart emas. Faqat chochning ostiga suv yetkazish yetarlikdir. o'ralgan chashni o'l qilmasimi bo'ladi oqadigan suv yoki cho'ng ko'lga yoki dengiz daryolarga sho'ng'ish g'uslining o'rnida turadi tayammum va uningga munosabatli masalalar 269 savol tayammum degan nima javob tayammum suv bilan tahorat ilishga yoki g'usl qilishga imkoniyat bo'lmaganda qo'llarni pokiz tuproqqa urib ma'lum a'zolarni silash orqali poklik hukmiga kirish demakdir Tayammumni kerak qiladigan sabablar. 270-savol. Tayammumni kerak qiladigan sabablar qaysilar? Javob. Tuvandiki hallarda tahorat yoki g'usl qilishning o'rniga tayammum qilinadi. Birinchi, tahorat yoki g'usl uchun yetarli suv tepilmasa. Ikkinchi, suv tepilgandimi suv bor joyda halokat bo'lsa. Suv eng oz deganda 1 mil 1848 metr yiroqlikda bo'lib, uni hosil qilish rastili qiyinga to'xtasa yoki mumkin bo'lmasa suv qo'llanish bilan kasal bo'lish yoki kasalning eg'irlashishi yoki saqayishning kechikishidan qo'rqsa mavjud suv tahorat yoki g'usli uchun qo'llanilsa o'zining yoki hayvonlarning suvsiz qolishidan qo'rqsa yo'l ustida bo'lib qattiq sovuq sabablik sovuq suvni ishiltishdan qo'rqsa tahorat olay desa jinoza va meyit namozlariga ulguranmaslikdan ansirsa chunki bu namozlarga ulgurolmasa qayta o'qiyolmaydi ammo juma namoziga tayammum qilishga bo'lmaydi chunki juma namoziga ulguramasa uning o'rniga peshin namozi o'qig'li bo'ladi shuningdek meyitning egalari bilan imom uchun tayammum qilish joiz bo'lmaydi chunki ularning jinoza namozini kechiktirish huquqi bor yuqorqi hollarning qaysi biriga duch kelganda tayammum qilish tahorat bilan g'uslning o'rnida turadi Taharetsiz qilishga bo'lmaydigan ibodatlarning hammasini tayammum bilan kılışkı buludu. tayammumning farzlari va sunnatlari 271 savol tayammumning farzi qancha javob tayammumning farzi töt bo'lib ular birinci tayammum qilish uchun tuproq qum şekil va toshga o'xshagan pok narsa tepish ikkinchi kılışını qilishni niyat qilish ya'ni könlüdü maqsad qilish Üçüncü ikki alkanını tuproqqa urib ular bilan yuzini bir qitim silash Törtüncü ikki alkanını tuproqqa urib ular bilan ikki qo'lini jaynaklari bilan qo'shib bir qitim silash 272. yuz yetmish ikkinchi savol tayammumning sunnatlari qancha javob tayammumning sunnatlari yetti bo'lib ular birinchi Bismillah'ını to'liq o'qish ikkinchi ikki alkanını tuproqqa urganda barmoqlarini echib turib urish uchinchi tuproqqa urilgan ichki alqonni oldi va keyniga harakatlantirish orqali tuproqqa surtish to'rtinchi tuproqqa urilgan ichki alqonni yuzga opirishdan avval qo'llarni qiqish yoki silkish orqali tuproqning asrini yo'qotish bu yuzni kirlatmaslik uchundir ammo qo'lni boshqa bir narsa bilan surtib o'tishga bo'lmaydi beshinchi tayammum tamomlanganga qadar boshqa mashg'ulotlar bilan tayammumning orasini ayirib o'tmaslik oltinchi tartibga rioya qilish Tayammum qilishning qoida tartibi. 273-savol. Tayammumning qoidasi qanday? Javob. Tayammum qilishning qoidasi tovandikicha. 1. Tayammum qilishni niyat qilish, 2. Bismillahirrohmanirrohim deyish, 3. Alqonlarimizni pokiz tuproq yoki tuproq jinsidan bo'lgan pokiz narsalarga surtimiz. Bu surtishda alqonlarni avval oldiga, ondan keyiniga mangdirmiz. 4. Ondan tuproq surtilgan alqonlarni silkib etamiz. beshinchi olqonlarimiz bilan yuzimizning hamma yerini silaymiz oltinchi olqonlarimizni yana tuproqqa urib yuqorqidek surtgandan keyin qo'llarimizni barmoqlarimizning uchilaridan boshlab jaynaklarimiz bilan qo'shib silaymiz qo'llarda yoki yuzda silanmagan ozroqmi joy qolmasligi shart tayammumni buzadigan omillar ikki yuz yetmish to'rtinchi savol tayammumni buzadigan omillar qaysilar javob tayammumni buzadigan omillar uch bo'lib ular birinchi tahoratni buzadigan har qandoq omillar tayammumni buzadi ikkinchi suning tepilishi uchinchi suni qo'llanishga to'salg'i bo'lgan o'zlarining yo'qilishi yuqorqi hollarning qaysi birida tayammum buziladi